Nema sumnje da svako od nas u nekim trenucima svoga života nailazi na poteškoće. Uzvišeni Allah te bareke ve taala je rekao za svoga poslanika alejhi salatu ve selam: "Alam nashrah laka sadrak?" zar ti nismo tvoja prsa proširili? U drugoj suri kaže وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ I da će ti tvoj gospodar pa ćeš zadovoljan biti. Osjetit ćeš zadovoljstvo. ima ljudi koji su neprestano cijelokupnog svoga života potišteni u jednoj tjeskobi. Mi ovom prilikom govorimo o takvima i govorimo o takvoj tjeskobi, a ne o onoj koja privremeno čovjeka zadesi pa prođe. Kao što ćemo vidjeti i najveće griješnike i one koji su se okrenuli od Allahove upute da ponekada osjete sreću i zadovoljstvo. Pa niti je ovo prava tuga, niti je to prava sreća. Ono što je privremeno. Već ono što je stalno i što je trajno. Uzvišeni Allah kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Ko se okrene od moje opomene, njemu pripada težak život. Dankun u arapskom jeziku znači nešto tjesno, tjeskobno. Dakle, takvo me pripada tjesan život, težak život još na ovome svijetu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا A na sudnjem danu mi ćemo ga proživjeti slijepim takvoga. Kala rabbi lima hašartani a'ma, on će reći gospodaru moj, što si me učinio slijepim vakad kuntu basira, a ja sam vidio prije. Kale ke dhalike etetke ajatuna fenesite. To zato što su ti dolazili naši ajeti, pa si ih ti ostavio. Nesije u arapskom jeziku znači zaboravio To jeste nemaran u pogledu njih, njih bio. Nisi htio da ih znaš. A ako si znao, nisi htio po njima da radiš. Bio si nemaran u pogledu toga. Pa ti kazna dolazi od istoga. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ I tako ćeš ti danas biti zaboravljen. Zapušten i napušten. Jedan od najvećih uzroka koji čine čovjeka da mu se prsa prošire, da bude zadovoljan i sretan na ovome svijetu, jeste temelj ove vjere. A to je tevhidullah. Allahova tebareke ve ta'ala jednoća. Poznavanje šehadeta, njegovih prava i obaveza, poznavanje Allaha tebareke ve ta'ala, njegovih imena i svojstava, njegovih hakova, prava i naših dužnosti prema uzvišenom Allahu, gospodaru našem tebareke ve ta'ala. To je najveći uzrok zadovoljstva. I vi vidite i vi osjetite. Kada se govori na ovu temu, da čovjek rahatniji izlazi sa ovih dersova i s ovoga što se kazuje. Upravo što je to hrana ovoj duši, koja je stvorena u čistoj fitri, u čistoj Allahovoj tebarekeva ta'ala vjeri. I ona je željna toga, Kada se o ovome govori, osjetiš rahatluk i zadovoljstvo. Osjetiš uživanje, sretan si, što ne možeš postići na, na drugi način. Tako da koliko čovjek poznaje uzvišenog Allaha, toliko će biti sretan i zadovoljan. To je najveći uzrok sreće i zadovoljstva na ovome svijetu, a svakako i na budućem. Kaže uzvišeni Allah, efe men šerehallahu sadrahu lil islam fe huwa ala nurim min rabbih a onome kome Allah proširi njegova prsa za islam da zavoli ovu vjeru da zavoli uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala da mu je to najdraže u njegovom životu fe huwa ala nurim min rabbih takav je na svjetlu od svoga gospodara. Svjetlo upute, nur, koji Allah te baraka wa ta'ala daje u srce iskrenog mu'mina i koji se povećava i pojačava onoliko koliko čovjek spoznaje Allah te baraka wa ta'ala i vjeruje čvrsto u njega. Tako da na najvećim stepenima toga kako je opisano u hadisu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam koji je hadise kuci da čovjek radi sve po Allahovim propisima. Prvo nastoji farzove sve upotpuniti. Pa kada ih upotpuni, onda na file. Dok ga Allah ne zavoli. A već je on Allaha zavolio. Pa kada ga Allah zavoli, postane njegov vid kojim gleda. Allahov vid kojim gleda. Kako to? Jednostavno, potčini se Allahu Đelešanuhu. Preda se uzvišenom Allahu Tebareke Vatala. Drago mu je šta Allah voli, a mrzi šta Allah ne voli. Takav neće okrenut se oko sebe, vidil ga ko, pa onda pustit svoj pogled za onim što Allah ne dozvoljava jer zna da ga Allah gleda i Allah prati. I kada tako učini, to jeste, obori svoj pogled, čuva svoje organe, koje mu je opet Allah dao kao blagodat, Allah mu dadne zadovoljstvo u srcu. Koje ne bi osjetio da je tu strast svoju i izvršio do kraja. To za čim je gledao i za čim je žudio. Allah mu dadne veće zadovoljstvo od toga. A onaj ko bi uspio tu svoju strast na nedozvoljen način da ostvari, kakav je poslije toga, da ga pitate, rekao bi, ništa posebno. Nisam našao ono što sam tražio. Femen yuridillahu en jehdijehu, koga Allah hoće da uputi pravim putem ješrah sadrahu lil islam proširi njegova prsa za islam zavoli ovu vjeru zavoli Allaha zavoli mumine zavoli sunnet Allahovog poslanika ali sato sve od ove vjere zavoli ono što Allah voli ovo što smo upravo rekli ne gleda šta Allah ne voli ne sluša šta Allah ne voli i drugim riječima sluša šta Allah voli To jeste ove dersove, sluša Allahov govor, Kur'an, sluša sve ono što je Allahu te bareke ve taala drago. I to je to veliko pravilo u ovoj vjeri. Što je čovjek bliži uzvišenom Allahu, dalji od šeitana. Što je bliži šeitanu, dalje je od Allaha te bareke ve taala. To jedno ne može se spojiti s drugim. I zato ima ibadet Allahu ili ibadet šeitanu. Trećega ne ima. Sve mimo ibadeta Allahu jeste ibadet šeitanu. Svojim strastima, svojim protjevima, uživanjima koje Allah nije dozvolio i tako dalje. Dakle, sve to od, od prokletog šeitana. To je ibadet njemu. Ko što mi Allahu činimo ibadet kroz namaz, kroz post, kroz svakodnevni naš život, tako drugi ibadet šeitanu čine. Ibadet pa mu šeitan kaže hajde sad u birtiju, on ode u birtiju hajde sada u kamate on ode u kamate hajde sad puštaj svoj pogled idi na more, gledaj kako se skidaju i tako dalje on tamo ode, šta god mu šeitan kaže on sluša, s druge strane mumin, šta mu Allah kaže on je Allahu poslušan onom je omiljen put džehennema a ovom je omiljen put dženneta i onome nije teško po svu noću u mraku, u dimu tancat za šeitana, a ovo mi nije teško, Allah ne traži po svu noć. Jedan dio noći, jer Allah je milostiv prema vama, šeitan nije milostiv prema onima koji ga obožavaju. Šeitan hoće takve da skrha u džehennemsku vatru zajedno sa sobom. A Allah je milostiv svojim robovima. Jedan dio noći, Allahu na kijamu na ibadet. To su Allahovi robovi. I takvima se prsa šire koji su zavolili Allahu vjer. To je najveći uzrok zadovoljstva na ovom i na budućem svijetu. Predanost uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Ješrah sadrahu lil islam. Koga Allah hoće da uputi, proširi mu prsa islamu. Zavoli islam. Kako to? E to Allah zna. U čijem srcu bude hajra i on ga potraži, potraži taj hajr, to dobro, Allah ga upućuje. Pa 20, 30, 50 ili manje ili više godina bio u džahilijetu, nije znao za Allaha. A odjednom okrene se u njemu. I prihvati. I počne tražiti. I ljudi se pitaju odakle je sad on. Ko je na njega uticao? Koga je okrenuo, kaže mu uzvišeni Allah. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ Ako ga hoće da dadne da ide krivim putem يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقَ Učini njegova prsa tjesnim harajan stisnutim ke ennema je sa'adu fi sema kao da se penje u nebo dakle takvo me postane život na ovom svijetu težak nesnosan u njegovim uživanjima u kojima je on. A kamoli kad dođe smrtni čas i kad dođu iskušenja. Uputa pravi put i ispravno vjerovanje izvorno Allah te bareke ve taala to je najveći uzrok zadovoljstva, sreće i proširenja prsa Allahovog te bareke ve taala roba. S druge strane, širk, nekoga Allahu smatrati ravnim u bilo čemu, da neko daje drugi na faku mimo Allaha tabaraka wa ta'ala da neko vlada korišu i štetom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala da neko zna kao što zna Allah tabaraka wa ta'ala i tako dalje i tako dalje bilo koje od Allahovi svojstava da smatramo da ima neko od ljudi od njegovih stvorenja. Širk, gadke razne, praznovjerja, dalalet, to je najveći uzrok da čovjek ima tijesna prsa i stisnut život na ovome svijetu. Takav Allahov rob, uzvišen je Allah mu dadne svjetlo u srce fahuwa ala nuri mir rabbi. Takav je na svjetlu svoga gospodara, svjetlo upute i imana, koje se povećava činjenjem dobrih dijela, a smanjuje činjenjem, činjenjem griha. I čovjek to osjeti na sebi. Kad prođe Ramazan, kako se jači. Dođeš s hađa, Allahu akbar. Ili bilo koje dobro dijelo da učiniš. Odma se jači da su ljudi svjesni toga da se tu upravo dobiva sreća i, i zadovoljstvo. Kada se izgubi ovo svjetlo, svjetlo Allahove te bareke ve taala upute, onda čovjek osjeti te tjeskobu u svome srcu, osjeti jednostavno da je u takvoj jednoj situaciji da smeta sam sebi, a kamoli drugim ljudima. Prenosi imame Tirmidhi u svome džamiju sahihu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao Ida dehale nuru el kalbe in feseha van šarah kada uđe svjetlost koju Allah dadne u srce svome robu ono se proširi ono postane veće čovjek osjeti rahatluk i zadovoljstvo imana i zaista to ćete primijetiti vidi se na čovjeku. Vidi se na čovjeku i dobra djela i loša djela. Dakle, kada čovjek radi dobra djela, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, mu to dadne i u srcu osjećaj zadovoljstva i na njegovom licu osjeti se nur i i ljepota, ono čime su opisani ashabi Allahovog poslanika, ali sato selam, u Tevratu i u Inđilu ne samo Allahov poslanik Muhammed alaih sallatu sallam da je opisan u prijašnjim objavama nego čak i njegovi ashabi kako su opisani simahum fi vujuhihim njihovi tragovi tragovi imana takvaluka bogobojaznosti su na njihovim licima min etheri suđud od čega od tragova seđde i od svih drugih ibadeta Allahu tabaraka wa ta'ala Na licima se vidi taj nur i ta ljepota koju Allah te bareke ta daje svom robu. S druge strane, suprotno griješnicima. Je li uradio kakav grije? Postaje jednostavno takav da se taj grijeh osjeti i vidi na njegovom, na njegovom licu. Pa pitaju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ma alametu zalika ja Resul Allah. Šta je znak toga Allaho poslaniće? Da Allah dadne nur, hidajet, svjetlost nekome u njegovo srce. Jer mi ne znamo šta je u srcu. A on kaže el inabetu ila daril hulud. Da bude privržen vječnoj kući. Šta znači da bude privržen vječnoj kući? šta radi na ovome svijetu nastoji da bude u ime Allaha. U ime Allaha to jeste nije da bude ispravan i drugo da mu dijelo bude ispravno. Dakle, da radi onako kako Allah traži kako je zadovoljan. Natječe se, nastoji što više dobrih dijela da učini. El inabetu znači predanost kući vječnoj, to jeste ahiretu. Radi za budući svijet, sprema se, ne ostavlja dugove za tamo, nego ih ovdje reša među ljudima, bilo koje vrste hakova među ljudima i emaneta, ne ostavlja zahiret, ovdje rješava to. Priprema se, jer ne zna kad uđe u svoju kuću, hoće li ga na tabutu iznijeti. Ne zna kad izađe, hoće li se ikad više u tu kuću svoju vratiti. I zato ne ostavljate svoje dugove za to vrijeme jer tada je već kasno. A posebno teobu, pokajanje. Ne dozvoli da ga šeitan prevari. Jer šeitan odgađa. Navodite na odgađanje. Imaš ti vremena. Koliko li je ljudi još proživjelo i ti ćeš živjeti. Pa ako ti šta bude, ode malo u bolnicu pa ćeš se opet vratiti. To su sve šeitanove vesvese. A ne znaš koliko ti je propisano od toga. Pa kad ti dođe smrt, hatta iza jae ahadahumul mautu kale inni tubtulan. Kad mu dođe smrt, on kaže Allahu ja sad te obe dolazim. E sad je već kasno. Sad se te oba više ne prima. Gotovo je. Dalje kaže وَتَّجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ I nije privržen varljivoj kući. Koja je varljiva kuća? Ovo svjetska. Dunjaluku. Ne da da ga Dunjaluk zavara i, i da ga prevari. وَلِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ I priprema se za smrt prije nego što mu dođe. Jer to je neminovno. I ako vjerujemo, a vjerujemo i ne sumnjamo u to, valja se za to pripremati. Valja se pripremati za to. Vallahi, ni će tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoja žena, ni tvoj otac, ni tvoja mat. Koliko god žalili za tobom, neće niko leći na mjesto tebe u tvoj kabor. Da te tu zamijeni. Ti ode sam. Ko što si sam došao na ovaj svijet, sam ćeš s njega i otići. I sam ćeš na kijametskom danu polagat račun za ono što si radio pa se za to pripremi. Ako vjeruješ u to, a ako ne vjeruješ i sumnjaš, jer i sumnja je nevjerovanje, onda ostavi za ahiret, pa ćeš tamo vidjeti. Jeume teškasul ebosar. Na dan kada se pogledi u koče, odmuke, kada neka lica te svod dovuđu, pocrne odmuke, tada će najveći nevjernik povjerovat. I oni koji su pozivali u kufr i bili predvodnici nevjerstva, oni će vjerovati, ali neće toga koristi više biti. Dakle, to je znak da uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala je proširio nečije srce za, za ovu vjeru. Da je privržen ahiretu da ne bude zavaran ovim svijetom i da se priprema za smrt prije nego što mu ona dođe. Tako da će čovjek imati toliku sreću i zadovoljstvo i proširenje svojih prsa koliko mu dođe ovoga Allahovog svjetla upute u njegovo srce. Koliko bude vezan za ovaj svijet, za njegove probleme, imate ljudi koji su izludili zbog problema na ovom svijetu. I to spominje Resulullah, ali sad se sam u svom hadisu, te'i se abdu dinar, neka je nesretan, rob dinara, rob materije, para ovih, te'i se on tekes, i naopako mu sve bilo. Wa iza šake felen tukaš, čak kad se ubode na trn, ne mogu ga izvaditi. To jeste i najmanji problem bio svjetski problem. Ne mogu ga riješiti nikad. Zašto? Jer je postao rob nekog drugog mimo Allaha te bareke ve taala. I tako je, tako je u životu. A kom je bude briga ahiret, takvome problemi ovoga svijeta budu olakšani. Da je ne znam kakav. Od uzroka koji čine čovjeka zadovoljnim rahati koji mu šire njegova prsa jeste znanje koje proširuje ljudsko srce i njegova prsa suprotno tome je džehl neznanje jer je džehl u stvari tmine uzvišenje Allah kaže Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah je zaštitnik mu'mina koje izvodi iz tmina na svjetlo. وَالَّذِينَ كَفَرُوا A oni koji ne vjeruju, اَوْلِيَاُهُمُ تَغُوت Njihov zaštitnik, a može li im biti zaštitnik? Nije to im je dušman njihov. Je tagut, jeste šeitan, bilo od ljudi, bilo od džina. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَنْ مِنَنْ نُغْرِ لَلْظُلُمَاتِ Sa svjetla u tmine tako i ljudsko srce i ljudska prsa. Koliko zna ovoga znanja islamskog o ovoj vjeri, toliko mu se prsa proširi. I toliko je zadovoljan i sretan. I što više nauči, sve je sretni i zadovoljni. Što ne zna, toliko ga pritisne ta tjeskova i toliko bude u nesreći još na ovom je svijetu. Normalno da ovdje nije govor, opet napominjem, o bilo kakvome ilumu, o bilo kakvome znanju, već je govor o islamskome znanju, znanju koje je naslijeđeno od Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, a to je to korisno znanje, tako da posjednici toga znanja su najprošerenijih prsa i srca najboljeg ahlaka i najljepšeg života na ovom svijetu, bez obzira na poteškoće koje im dolaze i iskušenja, ali potom je se ne mjeri, po ovome materijalnom, se ne mjeri zadovoljstvo i sreća i rahatluk na ovome svijetu. Od uzroka zadovoljstva i proširenja prsa jeste da čovjek bude predan uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala i da ga zavoli svim svojim srcem. Da zavoli uzvišenog Allaha svim svojim srcem. Da mu bude predan i da uživa u ibadetu uzvišenom Allahu. A ibadet, rekli smo, je čitav ljudski život. Sve što radi na ovome svijetu da bude u Allahovom zadovoljstvu, po Allahovim propisima. Tako da na taj način dobiva zadovoljstvo i sreću, tako da neki kažu kada bih na ahiretu osjetio ovo zadovoljstvo i ovu sreću, ja bih bio najsretniji. A šta je ovaj svijet sa ahiretom? Ne može se, ne može se ni porediti toliko osjete sreću i zadovoljstvo voljenjem uzvišenog Allaha te bareke ve taala i predanošću njemu tako je sa čovjekom na ovom svijetu od plodova imana vjerovanja jeste i to en yekun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum na tri načina se osjeti plod imana da čovjek voli Allaha i njegovog resula više od svega drugoga te ime osjeti zadovoljstvo i sreću voliti Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i u pogledu ove ljubavi, jer i to je vrsta ibadeta, ko što je namaz ibadet. I ljubav, voljenje, jeste ibadet. Samo što je to, šta? Srčani ibadet. Koji ima odraza i na ljudska dijela, i na ljudski govor. Pa koliko voliš Allaha, toliko ćeš mu biti pokoran. A neko kaže, ja najviše Allaha volim, da vidimo na tvojim dijelima. Kakav si ti? To što govoriš, voliš. voliš. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Reci im Allah poslaniče, ako volite Allaha mene slijedite. Isto ko žena kaže ti si meni najdraži. Aman. A vamo neće ni u čem da ga posluša. Ne ima to. To nije tako. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u kaže jedan arapski stih. Onaj ko voli onoga koga voli, on ga sluša on mu je pokoran zar ne znate i ne vidite oko sebe one onolike zaljubljenike ma život da doše ne može da jede ne može da spava sve se u životu naopako okreni što? i badet čini toj osobi toliko je zavolio to u islamu nema što voliš, voliš u ime Allaha Normalno. Ima stvari koje su ti drage na ovome svijetu, ali ne smije se prelaziti granica ni u kome slučaju. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا Ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha božanstva. U čemu ih uzimaju kao božanstva? Juhibbunehum ke hubbillah. Vole ih kao što Allaha vole. U toj ljubavi se osjeća to. U ime te ljubavi prekršit će Allahov zakon. Ogleda se i vidi se i mjeri se ko je preći. Što su ashabi davali svoj život? Za Allahovog poslanika, ali sad sam i za ovu vjeru. Zašto? Zato što su je volili ovu vjeru iz na svoga srca davali su sve od sebe i svoj imetak i svoj život i svoje vrijeme i svoj trud sve na Allahovom putu tu se pokazuje ta ljubav i iskrenost a od ovoga na riječima ja te volim a ti svoj posao od te ljubavi se ne živi od toga fajde nema nikakve to je lažna ljubav dok je interesa dotle i te ljubavi kasnije imaju starački domovi ima šta hoćeš na dunjaluku zašto? zato što to nije u ime Allaha bilo upravo ta ljubav yuhibbunahum ke hubbillah uzeli su ta svoja božanstva mimo Allaha da ih vjeruju u čemu? u toj ljubavi daju sve za to وَالَّذِينَ آمَنُوا A oni koji vjeruju ispravno, iskreno, izvorno, kako treba, ešeddu hubbe lilla, Allaha najviše vole. I zato prijašnjim generacijama, kad se kaže Allah, srce mu zatreperi. Ne može ostati da suzu ne pusti. Doći im danas govorio, ne govorio, velikoj većini, sve jedno je. Zato što su srca otvrdila griješenjem i grijesima. Gdje su te prve generacije koje su iza zukir Allahu veđilet kulubuhum. Kada se Allah spominje njihova srca ustrepere, ne mogu ostati ravnodušni. وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ A kada im se uče njegovi ajeti, zadethum imana, poveća im se njihov iman. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ I oni se oslone na svoga gospodara. Dakle, tu se pokazuje prava ljubav. Da ti je Allah najpreći i najdraži. Dakle, prema toj ljubavi, prema toj opredjeljenosti na ovome još svijetu, ljudska dijela su potčinjena. Dakle, ono što čovjek voli i za čim žudi, zatim će i raditi i nastojati da to ostvari. Da se žrtvuje za to. Pa čak i napor i poteškoća na tome putu je slatka i draga. Ljudi koji su ime Allaha zatvarani bili, proganjani. Kaže, kada me zatvore, to je moja osama sa svojim gospodarom. Rahat sam od ljudi da Allaha spominjem da mislim na njega. Kad me protjeraju, to je putovanje na Allahovom put. Nema šta da izgubi. Isto tako onaj koji obožava nekoga mimo Allaha pati se u mukama, ali kaže drago. Ljubavna patnja, kaže slatka, u ime šeitana. Šeitan ono omilio i olakšo. Uzvišen je Allah ovo omilio i olakšo. Što je veća ljubav prema Allahu te barake wa ta'ala, sve više čovjek zadovoljniji i sretniji i napore koje podnosi na ovome putu ime Allaha, dragi su mu i slatki. Jer uzvišen je Allah sve to daje i plaća. Za sve to daje i plaća. Dakle, zna da je to u ime Allaha i zadovoljan je s tim tomu. Allah naknađuje još na ovome svijetu. Druge ljubavi su muke, patnje, problemi i musibeti. Da čovjek iz pameti izađe. jedan od najvećih uzroka stiješnjenosti prsa tjeskobe jeste okretanje od Allaha te barake wa ta'ala kada se srce veže za nekog drugog mimo njega uzvišenog kada je čovjek u gafletu u nemaru u pogledu spominjanja uzvišenog Allaha. Kada voli nekoga drugoga, ima Allaha tabaraka wa ta'ala. Jedno je veliko pravilo u islamu, a to je da čovjek bude, ako uradi grijeh, kažnjen od istog toga svoga dijela. Tako je i u ovome slučaju. Pa ko zavoli nekoga mimo Allaha te barake va ta'ala, kao što voli Allaha ili više od Allaha biva kažnjen time tim svojim voljenjem drugoga tako što mu to voljenje drugoga mimo Allaha postane njegovim azabom pa umjesto da postigne svoj cilj u tome dobije suprotno pa biva kažnjen ljubavlju toga drugoga više od Allaha ili kao Allaha tabaraka wa ta'ala. Tako da mu srce postane tijesno, stisnuto kao u, u zatvoru vezivanjem za nekog drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Tako da ako bismo tražili na zemlji nekoga koje je nesretniji od njega ne bismo ga našli postane najnesretniji tom ljubavlju mimo Allaha te baraka ta'ala. Radilo se o ženama, radilo se o položaju, radilo se o novcu, o radilo se o bilo čemu mimo Allaha te baraka ta'ala. Tako da takav postane najnesretniji i najtješnjih prsa i srca. U stvari postoje dvije vrste voljenja i dvije vrste ljubavi voljenje koje je džennet ovoga svijeta. Ono što raduje dušu i obveseljava srce, ono u čemu čovjek uživa i osjeti potpunu slast, ono što je uživanje duše i njena hrana i njen lijek. U stvari ono što je život uživanje srca i njegova radost, a to je voljenje Allaha te bareke ve taala isključivo. Dakle niko nije kao Allah te bareke ve taala u svemu pa i u toj ljubavi i tome voljenju cijelim svojim srcem tako da radi sve u ime Allaha te bareke ve taala i sebe podčinjava Allahu te bareke ve taala i drago mu postane ono što je drago Allahu, makar ti to što činiš bilo teško i naporno, ali ti je drago, svoju si volju podčinio Allahovoj volji. To je jedna vrsta voljenja. Ono što je džennet, voljenje koje je džennet ovoga svijeta. Drugo voljenje koje je azab duši, patnja duši što je teškoća srcu. Što u stvari zatvor za ovo srce, što pritišće ljudska prsa i što je u stvari uzrok bolu i tjeskobi i problemima, a to je voljenje nekoga mimo Allaha te barakeva ta'ala. Dakle, vezivanje za nekoga mimo Allaha te bareke ve taala. Od uzroka proširenja ljudskih prsa i zadovoljstva jeste spominjanje uzvišenog Allaha te bareke ve taala u svakoj situaciji. Da ti je Allah stalno u mislima i da ga spominješ i na svakome mjestu samim tim što vikr sunnetsko spominjanje uzvišenog Allaha te bareke ve taala ima čudno djelovanje na proširenje ljudskih prsa i na zadovoljstvo ljudskog srca suprotno tome gaflet i nemar isto tako ima čudan uticaj na tjeskobu prsa i na azab i na probleme koje čovjek doživljava i na što nailazi. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem dao nam je najbolje primjere u pogledu ovoga. Tako obilježe Buharija i Muslim u hadisu sa njihovim senedima od Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kod teškoće je učio sljedeću dovu. Dakle, ako bi ga neka teškoća zadesila, kao što ljude zadešava, učio bi sljedeću dovu, što svakako mi treba da činimo i da znamo i da radimo. Ta dova je dobro, treba ju upamtiti. La ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allahu rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم Ovu je dovu Allahu poslanika alaihi sallatu wasalam učio kod teškoće. Kao što spominje imami Buharija svojim senedom od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam često dovu učio Allahumme inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal i tako dalje Allahu moj ja ti se utječem od brige i tuge i zabrinutosti i od nemoći i od ljenosti dakle sve to zikr a i dove Allahu te baraka va ta'ala da čovjeka sačuva od teških stanja Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi u hadisu koga bilježi imam i hakim da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada bi ga neka teškoća zadesila ili briga rekao Ja hayyu ja qayyum bi rahmetike estagif O ti živi živi i koji druge u životu održavaš tvojom milošću tražim pomoć od Ebu Bekre ne od Ebu Bekra nego od Ebu Bekre to jeste Ebu Bekreta radijallahu ta'ala anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam se prenosi u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud i Ibni Hibban da je prilikom teškoća učio Allahumme rahmeteke arđu fela tekilni ila nefsi tarfete ajn wa aslih li še'nehu kulle la ilahe illa ent Allahu moj tvoju milost ja molim nemoj me prepustiti meni, to jeste meni samome, nikoliko treptaj oka i sve moje poslove ti popravi, nema drugog istinskog Boga osim tebe. Pogledajmo ovih dova i koliko i kako su one sadržajne. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed u svome musnetu i imam Ibn Hibban u svome sahihu da je učio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zapravo kada bi kada čovjeka rekao je kada čovjeka zadesi neka briga i tuga i pogledajte zaista je ovo čudo kad te zadesi briga i tuga, prouči ovu dovu. Ko rukom odnešeno, što se kaže. Odjednom. Prođe ti. Kao da ništa nije ni bilo. Kada čovjeka zadesi briga i tuga, pa kaže ovu dovu koju ćemo mi sada spomenuti, uzvišen je Allah od njega odagna tu brigu i tugu i zamijeni mu je radošću. A koja je to dova? To je dova. Allahumme inni abduk webnu abdik webnu emetik nasijeti bijedik madin fije hukmuk adlun fije kadauk أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي duga dova nije ni pošto da je još ovolika jer kad čovjek ima kakvu brigu i probleme da može otišao bi na kraj svijeta da ih riješi kod onoga komu može pomoć a Allah uzvišeni sigurno da može i njemu se treba obraditi kaže u ovoj dovi Resulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumme inni abduk Allahu moj ja sam tvoj rob i sin tvoga roba i sin tvoje robinje moj život je u tvojoj ruci. U pogledu mene ostvaruje se odredba tvoja. Pravedno je ono što si ti u pogledu mene dosudio. Molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao, ili si ga objavio u svojoj knjizi ili si ga poučio nekome nekoga od svojih robova ili si ga zadržao u znanju gaiba nepoznatog za nas kod sebe da učiniš Kur'an proljećem srca moga i svjetlošću prsa mojih i otklanjanjem moje tuge i odlaskom moje brige. Kada ovu dovu čovjek kaže, uzvišeni Allah mu otkloni tu brigu i zamijeni mu je radošću. A ovo je istina. i mnoge druge dove koje bi trebao čovjek da uči posebno izutra i na večer. Posebno dove koje imaju sveobuhvatno značenje. Od kojih je sejidul istigfar? Koji kada čovjek prouči izutra ili na večer, pa u tome danu ili toj noći preseli i od džennetlija je. Koji je to sejidul istighfar? Allahumme ente rabbi. Nemoj da zanočiš. Niti da osvaneš, a da ovo ne proučiš. Jer preseliš li u tome danu, a ovo ne proučiš, žao će ti biti. A ne znaš kada ćeš. I možda baš to jutro ili tu noć kad preskočiš i ne proučiš, eđel tvoj da ti dođe. Allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente, halaktani, wa ene abduke, wa ene ala ahdike, wa wa'dike, mestata'tu. E'udhu bike min šerri ma sanatu. Ebu'u leke bi ni'metike alejje, wa ebu'u bi zembi, faghfir li, fa innehu la jaghfiru zunube illa ente. To je ta doba. A šta znači? Ko će nam prevesti? Allahu moj, ti si moj gospodar, nema drugog istinskog Boga osim tebe. Ti si me stvorio, a ja sam tvoj rob. Ja sam pod ugovorom s tobom i obećanjem nisam mogao nisam ga ispunio priznajem tvoje blagodati koje si mi dao i priznajem grije svoj pa mi oprosti jer niko drugi ne oprašta osim tebi dakle pogledajmo to koja su to značenja i koje su to dole i koje su to vrijednosti da čovjek kaže subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim dvije riječi koje šta koje su lahke na jeziku nikoga nismo vidjeli da mu se jezik umorio pa da kaže evala hoću sad jezik da odmorim da se sve umori jezik neće lahke na jeziku, teške na mizanu, na mizan Terezije, a drage uzvišenom Allahu. Hafifetani ala lisan, faqiletani ala mizan, habibetani inda rahman. Koje su to? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Je li to teško učiti? ali nema čovjek vremena. Od novina, od televizije, od reklama, od čaršije, od cijeloga svijeta. Ne ima koristi kad dođe na ahiret. Da milion puta to kaže, gotovo je, više se ne pišu dobra djela. Dakle, treba iskoristiti. Posebna posebna vremena. O tome smo govorili. Posebno pred saba, zadnja trećina noći. I posebno nakon sabah namaza do izlaska sunca. Kada se dijeli Allahov rahmet i bereket, njegova nafaka i rizk. Bereket ovome ummetu je dat na početku dana. Pa onda predveći, pa onda La ilaha illa Allah vahdehu la šarika lehlehu l-mulku walehu l-hamdu wa huwa ala kulli šein qadir stotinu puta. Neće niko na sudnji dan doći sa boljim dijelima od onoga koji je to rekao taj dan stotinu puta osim onaj ko kaže stotinu puta i još više od njega. Koliko tih dova ima? Svako bi uz nas, u sebe, trebao od nas u sebe, trebao da ima knjižicu dova, Hisnul muslim napominjem sunnetskih dova ne čovjek što je sjeo pa pisao od sebe nego ono što je učio Allah poslanik ali sad jer ako to primjeniš to ti je dovoljno ne treba ti mimo toga a da uzmiješ ono što su ljudi izmišljali a ostaviš ono što je Resul ali sad učio to je pogrešno nego ono što je propisano i kako treba dakle to šire ljudska prsa To čini čovjeka radosnim i, i zadovoljnim. A sigurno onaj ko zabavi svoj jezik hajrom, neće ga njegov jezik zabaviti šerrom, jer koliko je glava otišlo, a da ne kažem koliko ih je zabolilo zbog jezika. A sam hadis kaže, a zar nešto drugo baca ljude u džennemsku vatru, osim ono što zarade ljudski jezici. Kad je pitao Muaz ibn Džebel, radi Allaho ono, Allaho poslaniće, zar ćemo mi biti pitani za ono što naš jezik govori? A onda mu ono odgovara, a šta drugo ljude baca u džennemsku vatru? Dakle, najviše ljudski jezici. Pa ako ga ti hajrom ne zabaviš, zabavit će on tebe šerom, a moraš za to sve odgovarat i polagat za to račun od stvari koje proširuju ljudska prsa i čine ih zadovoljnim i sretnim jesu dobra djela. Što više čovjek radi dobrih djela, sve više je sretni i zadovoljni. Samo da su to Bog do ljudi toga svjesni. Nego učini neko dobro djelo i osjeti zadovoljstvo i zaboravi to. A kad bi tako radio, stalno, to bi bilo veliko jedno dobro i sreća na ovome svijetu prije, prije ahireta. Dakle, dobročinstva činiti. Na svakom koraku. Jedno jutro. Allah poslanik, ali sad se pita svoje ashabe, okupili se oko njega. Ko je jutro osvanuo da posti? Kaže Ebu Bekr, ja Allah poslanik ko je jutros sadaku podijelio? Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, ja Allahov poslanić, a on je esidik, istinu govori i istinu potvrđuje. Ko je jutros od vas pratio dženazu, jutro još uvijek, kaže ja Allahov poslaniće, kaže Allahov poslanik ali sad selam ko bude od onih koji su udjeljivali. Dakle, to mu Allah olakšao i omilio, pa je udjeljivo, bit će pozvan sa tih džennetskih vrata. Sa vrata dženneta koja su određena za one koji su udjeljivali u ime Allah. Ko bude postio, bit će s tih vrata pozvan. I tako dalje. Osam je džennetskih vrata. Pa pita Ebu Bekr radijallahu anhu, Allahov poslaniće, može li se desiti da neko bude pozvan sa svih osam džennetskih vrata? Pogledaj, interesovanje za hajr. I dobro, kaže, može, a ja se nadam da ćeš to ti biti. Ebu Bekr radijallahu anhu. Dakle, natjecanje u svakome dobru, kada god ti se pruži prilika, dobro je ako ga ne možeš učiniti da drugom ukažeš na dobro, da ništa drugo. Vala bi lijepo bilo to da učinimo, a ti ne možeš. Jer onaj ko ukaže na dobro, kao da ga je i sam učinio, a kamo li ako ga još s tobom uradiš? I to je zaista među ljudima prisutno. Onaj ko se zabavi hajratima i dobrim dijelima, Allah mu proširi njegova srca i otkloni njegove brige i probleme. Doćim onaj ko se zabavi ovim svijetom, nek znate da niko ovaj svijet stigao nije. Svako je s njega izašao praznih ruku. Jedan je kod nas pominju, uhvatio se za boku. Kaže, nećeš duše. Biva, ne dam ja svoje duše. Ko te pita? opaso se snagom, pa misli, ne može mu melek uzeti dušu. Hoćeš, hoćeš. I pita nećeš biti. Dakle, ko se zabavi ovim svijetom, pogledaj mu samo oko sebe. Ja dođe, ja ne dođe na namaz. Ako dođe, klanja i na vrata. Leti! Leti! u stalnoj brizi kako ti je uh da, da, da Allah sačuva iz musibeta u musibet zašto to tako je naša briga ova ili budući svijet brinemo se kako ćemo hesab kako ćemo račun položiti pred Allahom Đelešanu najveći stepen mumina koji su zadovoljni Allahovim kaderom da smo mi toga svjesni. Zadesio te nekakav musibet. Inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Allahovi smo njemu se vraćali. Da si zadovoljan time. Jer ti je to ili čišćenje grijeha, ili povećanje tvoje deređe. Dakle, Allah ti hoće samo dobro. Dobročinstvo činiti na svakome koraku. Allahovim stvorenjima. Koristiti ljudima svojim imetkom, svojim ugledom, posredovanjem među njima i s drugim svim vrstama dobročinstva. Onaj ko čini dobročinstva, on je najsretniji i najzadovoljniji. Zadovoljniji je onaj ko čini dobročinstva drugima, time što mu je Allah i zahvalan je što mu je Allah pružio mogućnost i priliku da učini kakav hajrat nego da je neko njemu to učinio zadovoljen, rahat s time Allah mu dao još na ovome svijetu zamjenu zato što je on učinio to pa mu je dao veće nego to što je on tome čovjeku učinio zadovoljstvo a to parama ne bi mogao kupiti to se ne prodaje ni u kakvom dućanu. To samo dobrim dijelima i imanom se povećava. I zato su takvi najsretniji, najzadovoljniji, najboljih osjećaja i srca, suprotno tome, navedimo jedan primjer, škrtac jedan, mnogi hadis spominju da će ljudi pred kraj ovoga svijeta, da će ih uništiti šta? škrtost, sebičluk. Ajet sam kaže, وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِي فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ko bude je sačuvan svoje škrtosti, sebičluka, takav je spašan. To su oni koji su spašani. Tvrdica je najtješnijih prsa i najnesretnijeg života. Do te mjere da ima onih koji žale na sebe potrošiti. Žali od sebe, a kako bi tek od ostaloga svijeta. Takvi su najvećih briga i poteškoća. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam navodi primjer takvoga jednoga u sahih hadisu, primjer onoga koji udjeljuje i ono, primjer onoga koji škrtari kao primjer dvojice ljudi koji na sebi imaju jedan željezni pancir. Vi znate šta je pancir? A to je oklop koji štiti čovjeka u ratu od ranjavanja i od ozljeda. Kada god onaj darežljivi hoće da udjeli neku sadaku, nešto dadne u ime Allaha te baraka wa ta'ala, te halke koje su na tome panciru, one se prošire. Sve više i više. Tako da se oslobodi toga oklopa. Izađe iz toga, iz te tjeskobe. A onaj koji je tvrdica, kada pomisli da dadne sadaku, onda mu se te halke još više stjesne. Pribiju se uz njega i ne prošire se. To je primjer kako uzvišeni Allah onome ko udjeljuje proširi njegova prsa i dadne mu zadovoljstvo i primjer onoga koji je sebičan, koji je tvrdica, tako da mu još više se stisne njegovo srce i prsa i takav je još u većem u većem u većoj tjeskobi ista, isti slučaj još jedan primjer je sa onim ko je hrabar otvoren, iskren i tako dalje tako da je takva osoba proširenih prsa i zadovoljan doćim onaj koji je kukavica onaj koji ne smije reći riječ istine, boji se svega i svačega, tamo nešto klepi i on misli, evo sad će mene, sad će mene zadesiti. I tako dalje, takvi su najtješnijih prsa i takvi su u velikoj tjeskobi još na ovome svijetu i ne imaju zadovoljstva, niti imaju, niti imaju sreće. I takav ne može imati uživanja osim kao što ima hajvan, kao što ima životinja. Najde se, napije, to je njegovo uživanje. Legne spavat, e to je uživanje takvoga. Pravo uživanje takav ne zna i takav ne poznaje. Tako da, prava sreća i uživanje, to je zabranjeno svakome tvrdici, svakome, svakome kukavici, tak, tako da oni ne poznaju šta je pravo uživanje. Isti je slučaj s onim koji je okrenut od Allaha te bareke ve taala njegove opomene, s onim koji je u gafletu, s onim koji ne poznaje Allaha te bareke ve taala džahilom, s onim čije srce vezano za nekog drugoga i tako dalje. Ovdje je jedan vrlo važan i lijep zaključak da uzmemo. Ljudi se pitaju kako će im biti na ahiretu. Postavlja se to pitanje. Kako možemo znati? I prije ahireta kako će kom je biti u kaboru? Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala koji je poznat po pisanju na ove teme kaže u pogledu ovoga ovo zadovoljstvo i ovo uživanje srca se prenosi u kaboru Dakle, onako kako čovjek osjeti u svome srcu i svojim prsima zadovoljstvo Allahom te bareke ve taala i njegovom vjerom i pokornošću, to se prenosi s njim u kabur. Pa postaje njegovim džennetom ili njegovim džehennemom još u kaburu. Tako da ta tjeskoba, ta pritješnjenost, koju je osjećao u srcu i prsima na ovome svijetu, mu se pretvara u azab i zatvor u kaboru. Tako da je stanje čovjeka u kaboru kao njegovo stanje srca u njegovim prsima. Radilo se to o uživanju ili o azabu u kome se nađe o zatvorenosti ili slobodi s tim što se ne uzima u obzir to što čovjek nekada bude zabrinut i utjeskobi, niti se uzima u obzir to što onaj drugi bude nekada u prividnom zadovoljstvu i sreći, već je pouka u tome što je čovjek u onome u čemu je u većini svojih stanja na ovome svijetu. I u stvarnosti sreće i u stvarnosti nesreće i tjeskobe. Od uzroka zadovoljstva čovjeka sreće i proširenja prsa na ovome svijetu jeste da čovjek iz svojih prsa izbaci svaku vrstu zla, zlobe, nevaljalštini koja pored dobrih dijela koja radi čine da čovjek bude tjeskobnog srca i prsa. Ne može jedno uz drugo. Pa ako to što je u prsima prevlada od vezano za zlo, zlobu, nevaljalštine i tako dalje, ako to prevlada, tako će biti i srce toga čovjeka. A ako prevlada dobročinstvo, bogobojaznost, iman, takvaluk, ljubav prema Allahu te baraka wa ta'ala, njegovo spominjanje i tako dalje, prevlada će i osjetit će toliko i, i sreći. Ali da bi osjetio potpunu sreću i zadovoljstvo, mora iz svojih prsa izbaciti zlobu i sve vrste nevaljaština. Jer s jedne strane spominjate Allaha, a s druge strane, e što li on ima, a ja nemam zavist, zloba i tako dalje. Ne može to jedno uz drugo. Pa šta pretegne i šta prevagne, tako će čovjek i osjetiti u svome srcu. Zatim, s ovim ćemo završiti ovu temu, da čovjek osjeti zapravo da čovjek napusti višak govora. Ono što je nepotrebno. Više ne govorimo o haramima, to je jasno višak govora. Što će govor besposlen, bespotreban? Kad odgovarat ćeš samo za njega. Ko puno priča, puno, puno i griješi. Kako je danas vrijeme, jel ovo, jel ono, satima vrijeme te, vrućine te, pa št, kako god je, šta ima to veze? Ali ljudi daj nešto pričat, da se nečim zabaviti. Ostavit višak govora, višak gledanja. Kad ideš ulicom, gledaj preda se. Uči, spominji Allah te baraka Jer što više gledaš, postoji mogućnost da vidiš i ono što ne treba. A nisi siguran hoćeš li uspjeti, hoćeš li ovladat svojim strastima i pogledom da ga skreneš na drugu stranu da kažeš e'udu billah, da me Allah sačuva. Da neće to što si vidio ostaviti traga na tvome srcu. Višak govora, višak pogleda, višak slušanja. Čuo si jedno vijesti, što ih slušaš pet puta? Samo se ponavljaju na drugi način. Gubiš vrijeme. Zašto? Slušat nepotreban govor. Primjer lijepog društva i primjer lošega društva. Allaho poslanik, ali sad sam spominje. Kao primjer kovača, čovjeka koji radi s vatrom, zagrijava željezo, topi ga i obrađuje i primjer nosača miska, mirisa. Ovaj, ako ti ne sprži odjeću, osjetit ćeš ružan miris. Zapahnut će te onaj dim od vatre. A ovaj, ako te ne namiriše, osjetit ćeš lijep miris. Tako je i s ljudima. Ako s lijepim govoriš i sjediš, upozorit ćete na Allaha, osjetit ćeš rahatluk u duši, da će se prsa proširila i zadovoljstvo, a onaj drugi osjetit ćeš tjeskobu u svojim prsima. Jednostavno ti natovari tvoje terete, a da vidiš ovo, a da vidiš ono i da vidiš ono i na kraju ti pune glave, a fajde od toga nema. To je tako i s ljudima. I zato čim osjetiš prazan govor, reci estagfirullah, la ilaha illallah, hajmo Allah, hajmo onome što će nam koristiti. Ostavite se toga. To ne znači da će čovjek zatvoriti oči pred ovim svijetom. Da neće ništa znati, ništa pitati, ništa govoriti. To ne znači to. Ali ostaviti višak. Ono što je nepotrebno. Jer israf biva, rekli smo, u čemu? U čemu? u halalu, a ne biva u haramu. Haram je haram. Bilo malo, bilo puno. Ne smiješ nikako. Doći im israv da pretjeraš u dozvoljenom. To je israv. To je govor, to je slušanje, to je, to je gledanje i tako dalje. Dakle, čuvat se toga. Nemoj da pretjeraš s time, jer će ti to učiniti tvoja prsa tjesnima. Nemoj pretjerati u u jelu, nemoj pretjerati u, u spavanju, u govoru i svemu ostalom. Sve ovo kada se bude činilo preko mjere za sobom donosi tegobu, teškoću, brigu, zabrinutost srca. Tjeskobu u srce unosi, zatvara srce pritišće ga. U azabu je to srce. I većina ovo svjetskog i ono svjetskog azaba je upravo od toga. Od tih, od tih vrsta. Gdje je čovjek bez kontrole pustio da rade oči, da rade uši, da radi jezik i tako dalje. I to mu je samo donijelo brige, musibete i, i probleme. Umjesto ove blagodati da zahvali Allahu na njima i upotrijebi je Allahu u pokornosti, on prelazi s njima granice, pa će ga ti njegovi organi optuživati na sudnjem danu. Čovjek, kada vidi kolike blagodati i koliko dobro uzvišeni Allah daje mominima. Onima koji su činili dobra djela, počeće lagati. Pa će re, vallahi Allahu, postio sam, klanio sam, sve sam ja to radio, a ništa nije. Tako će reći čovjek na sudnjem danu. A Allah mu kaže, hoćeš li da uspostavim dokaz protiv tebe čovječe. A čovjek kaže taj Allahu, ja ne priznajem svjedoka mimo samoga sebe. Nikoga mimo samog sebe ne priznajem kao svjedoka. A jesi li zadovoljan da ti budeš svjedokom? Kaže, jesam. E onda mu Allah zapečati usta. I onda počinje govorit njegovo tijelo, njegove ruke, njegove noge, sve u njegovom tijelu, sve šta je radio. A on ne može ništa prozborit, ne može reći šutite. Pa kad kažu šta su imali, onda mu se pusti da može govoriti. I onda on kaže, prokleti bili, proklinje sam sebe. Zašto to činite? Ja sam samo vas branio. Kaže, a oni će odgovoriti En takan Allah. Allah je dao da progovorimo. Ellezi en taka kulle šeji. Koji je dao sve da progovori. Drvo, kamen, zemlja, sve govori. Onaj koji je dao da ovaj komad mesa u tvojim ustima govori, tako će dat i sve da progovori. Pa se čuvaj onda i pripremi za taj dan. I zaista je ovdje velika pouka kako je tjesnih prsa, u kakvoj tjeskobi je onaj koji hoće od svega da proba, pomalo ili popuno. Svega hoće uživanja da okusi. Ništa da mu od ovoga svijeta ne prođe i ne promakne. Kako je u njega i kolika je u njega tjeskoba? U kakvom je on tjesnome životu i kakvome teškom i ružnome stanju. S druge strane, kako li je sretan? Svaki onaj koji je u svakome dobru nastojao da ima udjela. Od svakog tog dobra Allah mu je dao sreću i zadovoljstvo. Onaj koji se brinu o Allahovim propisima, da li će ih kako treba izvršiti na vrijeme, da li će Allah to od njega primiti i biti od njega zadovoljan. Svaki od te dvije skupine imaće svoj udio, kaže uzvišeni innel ebrare lefine im. Dobročinitelji su u uživanju a za druge kaže wa innal fujjara la fi jahim a griješnici su u džehennemu svako će od njih imati svoj udio kako na ovome tako i na tako i na budućem svijetu ono što bismo trebali uzeti sebi za primjer za pravilo i osnovu jeste da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio najpotpunije Allahovo stvorenje u pogledu svih ovih pohvalnih, pohvaljenih svojstava koje čine ljudska srca i prsa sretnim i zadovoljnim. Tako da je bio najpotpunijeg zadovoljstva srca. Najpotpunijeg proširenja prsa. Najsretniji i najzadovoljniji. Imao potpuni život duše kao najpotpunije Allahovo tebareke wa ta'ala stvorenje u pogledu života i zadovoljstva s tim što mu je uzvišeni Allah te bareke ve taala rekao elem nešrah leke sadrek zar nismo proširili tvoja prsa to jeste proširili smo ih i dali ti zadovoljstvo isto tako onaj ko bude slijedio Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem u onolikoj mjeri ukoliko ga bude slijedio ukoliko mu bude Resulullah alaihi ve sellem primjerom u njegovom životu imaće isto toliko zadovoljstva, sreće, rahatluka, proširenja prsa, koliko slijedi Resulullah sallallahu alaihi ve sellem koji je imao najpotpuniji život u pogledu ovih spomenutih svojstava. Tako da i njegovi sljedbenici će imati taj nasib, taj udio u proširenju prsa, u zadovoljstvu, u otklanjanju vizra i teškoća i briga, tako da će njegovi sljedbenici imati svoj udio onoliko koliko ga slijede u tome što će ih Allah čuvati i zaštititi, što će ih sačuvati grijeha i griješenja, što će odbaciti od njih šeitanove vesvese od šeitana ljudi i, i džina, što će ih počastiti, dat im da budu ponosni, što će ih pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Dakle, jednom riječju koliko budu slijedili Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, toliko će imati od ovoga svijeta udjela u svome životu na ovome i budućem svijetu, pa ko bude više slijedio, više će imat, ko bude manje slijedio, manje će imat, pa onaj ko nađe dobro, neka Allahu te bareke ve taala zahvali, a onaj ko nađe nešto drugo mimo toga, neka ne kori nikoga drugoga do samoga sebe. Molim Allaha te bareke ve taala da nas učini od onih koji su uzeli Resulullah sallallahu sellem za svoj primjer i uzor življenja, rada i djelovanja, koji su se posvetili iskreno i čisto Allahu te bareke ve taala kojima je uzvišeni Allah najpreči koji rade za ovu vjeru i kojima je uzvišeni Allah te bareke ve taala zadovoljan subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik